Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oila hayot haqida savol-javoblar. 1233-chi savol. Diyonatlik o'sgan qizlarni namoz o'qimaydigan, diyonatdan yiroq o'sgan kishilarga yotliq qilish bo'lamda? Javob: Allohni tunib, diyanat bilan axloqlangan va besh vaqt namoz o'qiydigan qizlarni diyanatsiz namoz o'qimaydiganlarga yotliq qilishga bo'lmaydi ularning boyligini va obro'yini yoki mansibini ko'zlab bu pok qizlarni ularga yotliq qilish cho'ng xatolikdir chunki ayollar umuman erining mazibiga agishidi avomning ayolning mazibi yo'q degan so'zmi bu sababdan aytilgan bo'lsa kerak musulmon ayollarni musulmon emas erlarga yotliq qilmaslikning sababi bu bo'lsa kerak Oğullarının aile terbiyesi yakışı bulmağın, özü parqaraq, köngülü qara, diyanetsiz güzellerge öylendirmeslik gerek. Bunda qıgan ata-ana bu hatalıqının cəzasını əval mışı dünyada, andın ahireti çöküm gördü. Eğer kızı oğullar müşündaqlarını tallıqan bozumu, ata anıla onunla karış çıkışı, veret kılışı lazım. Gerçi balalar ata-anasına nispeten okumuşluk ve ilim seviyelik boğan takdirdimi, ola ata anısının tecrübesine ve yol körüstüşüge her zaman muhtajdır. Çünkü yaşla köpürek hissiyat kıtayınıp iş gördü. Ama ata-anılar soğukkanlık bilen oylap iş gördü. Kız oğulla bu mevzuda ata anısının sözünü köpürek anlaş gerek. Çünkü dünyada hiç kandak bir ata ya ki ana perzentlerinin bəksiz buluşunu kalmaydı. 1234 savol. Avamning e'tiqodida birov bir ayol bilan zina qilib bo'lib, ondan ikkisi o'ylanmoqchi bo'lsa, bu ikkisining nikohi tushamdi deydigan tushuncha bor. Buning dinimizda asosi bormi? Javob: Osondagi o'limalar bunda nikohni durust emas deb qaragan bo'lsa-mu, islom fiqhshunos olimlari va boshqa ko'p sonliq olimlar nikohlanishning shartlari, ya'ni qiz yigitning roziligi guvohchilarning hozir bo'lishi qatorliq shartlari to'liq bo'lgan ekan bundoq nikoh durust va tushidu deb qaraydi chunki alloh taolo qur'oni karimda zina qo'g'uvchi ar faqat zina qo'g'uvchi ayolni yoki mushrik ayolnimi oladi zina qo'g'uvchi ayol faqat zina qo'g'uvchi erga yoki mushrikili tegidi degan so'ri nur uchinchi oyat Bu oyatga asosan zina qiluvchi er bilan zina qiluvchi ayol bir-biri bilan bo'lsin yoki boshqasi bilan bo'lsin nikohning shartlarining to'liq bo'lish sharti bilan nikohlana oladi. Balki bu oyatning mazmuni bir-biri bilan zina qilgan er bilan ayol ikkisining bir-biri bilan o'ylanishning zo'rligini taqozo qiladi. 1235 savol. O'ylanishdan burun bir-biri bilan zina qilgan er ayolning bu o'ylanishi ularning qilgan zinosining gunohi uchun kafarat, ya'ni kechirim sanalamdi? Javob Ulanın ölünüşü, ulanın burun qilgan zinosining gunohlari uchun kafarat sanalmaydi. Balki ular gunohlari uchun tavba qilishi lozim. Ular zinadan saqlanish niyati bilan o'ylanganligi üçün savab topadi. Çünkü aramdın saqlanish savablıq iştir. Ama ilgirki zina vaqtta vaqtda törelgen bala ulağı ularga mansub 1336 sual. Adet ya ki tug'utning özürsü sebeplik, er ayallarının bir-biridan ayrım yeti ölüş doğur mu? Cevap. Әрінің аялы адет көген яке тоғытлық болған аллардымы kiyimini yechmasdan uning bilan birga yetish birga ko'ngil ichish yoki jinsiy munosabatdan boshqa yaqinchiliklarni qilish haqqi bor bunda qilish er ayol har ikkisi uchun yaxshi ammo er o'zining avisini idora qilolmasdan ma'ni qilingan ishni ishlab qo'yishdan qo'rqsa birga yotmag'ini yoki ayoliga ortiqcha yaqinlashmag'ini yaxshi shundoqdimi ayolidan butunlay yiroqlashib ketish yaxshi emas chunki ayol erning yindi bo'lishga onun çıraylı sözge ve muhabbetige hemşi muhtaç. 1237 sual. Ayalı adet köygen yaki tuğutının qeynidin pakılınıp olmağan vaqt içinde ona olan cinsi münasebet ötküzgen kişi üçün kaparet kelemde? Cevap. Her ayal her işkisi bu alette günahkar boladı. Eğer eri ayalının ihtiyarsız alda bu işini zorluk bulan kagan bolsa, bu vaqtda erli günahkar boladı. Onunla tevbe kılıç lazım keledi. Әмі капарат maddiy jazo to'g'riliq ba'zi olimlar buninga kaparat yo'q faqat tavba qilish lozim keladi desa ba'zi olimlar tavba bilan kaparat birga lozim keladi deydi eng yaxshisi bu gunohni ishlagan kishi tavba qilish bilan birga mol dunyosidan o'zi xohlagan miqdorda sadaqa berib kaparatini ado qilsa bo'ladi ming ikki yuz o'ttiz sakkizinchi savol er xotin o'zlarining jinsiy havaslarini qo'g'dinish uchun jinsiy filmlarni Mayli qaysi sabab bilan bo'lsin jinsiy filmlarni ko'rish, chunki er ayol bo'lmagan ikki jinsning bir-biriga tikilib qarishi Qur'on Karimning hukmi bilan qat'iy harom bo'lgan yerda filmlarda bo'lsinmi boshqalarning ochiq tanlariga va avrat joylariga qarash qandaymi joiz bo'lsin? Ba'zilar film degan rasm va xiyoldan iborat narsa bo'lg'achqa uni ko'rsa bo'lmamdi deyish mumkin. Ammo film rasm bo'lsinmi, u kishilarning o'z suratidir. U xiyolmi emas, balki aynan suratdir. Şun onu körüşünün aramlığıda şək yo'q. 1239 savol. O'yinishga putishgan qiz bilan yigitning ota-onasi ularning той qilishiga muvofiq kelmaganligi sababli qizni elib qaytish to'g'ri bo'lamdi? Javob. Qizlar qoida yo'sin bo'yicha ota-onasining qo'lidan so'rab elinadi. Qizlarni ota-onasining roziligisiz elib qaytish to'g'ri emas. Chunki bunda qilish islom shariatiga xilof ishdir. Qizlarni ularning ota-onasini qoyil qilib, ularning qo'lidan elish 1240 savol. O'ylinishga shart-sharoiti yer bermaganlar o'zlarini haromdan saqlash uchun nima qilish kerak? Javob. Ular payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bo'yicha roz tutish kerak. Chunki roz tutish jinsiy shahvatni ozaytadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ey yoshlar jamoasi, o'ylinishga qudratinglar yetganlar o'ylininglar. Uningga qudrati yetmaganlar roz tutsin. Chunki rozi shahvatni kesadi. Bundan boshqa choralarmi bor?" Masalan, namahram ayollarga tikilib qaramaslik, Qur'on o'qishni o'ziga odat qilish, jinsiy hikoya jurnallarni o'qimaslik va jinsiy filmlarni ko'rmaslik, eng muhimi fikr xiyolni boshqa ishlar bilan mashg'ul qilish. Ayollar to'g'riliq o'ylanmaslik qatorliqlar ularga sabr toqat ato qiladi. 1241 savol. Qiz yigitlar o'linib bo'lgandan keyin ikkisining imildash ekanligidan xabar topsa ular nima qiladi? Javob: Әр аял ішкісінің емілдаш екенлігін білген аман никахтан айрылыш керек. Олар ішкісінің емілдаш екенлігін білместен өткізген әр құтылық үшін гуна болмысы ма, білгенден кейін гуна болады. Әгер олар өздерінің емілдаш екенлігін ішенчілік дәлел іспатла арқылы білгенден кейін ма, никахтан айрылмай давам қылай өсе, оланың әр ішкісі зина қылған болады. Әмма ішкісінің емілдаш екенлігін білмеген вақытлардығы тапқан балалары зина балалары есапланмайды. Мың 242-ci sual. Ərinin ayalını sırtda işləşdən məni qilish hüququ barmı? Cavab. Ailisinin bəxt saadətini közləyən ər turmuşni qamdaş imkaniyyəti yetərlik olub, moddiy jihatdan qiyinchilik tortib qolmaydigan ahvolda bo'lsa ayolni sirtqa ishlashga chiqarmasdan oilning butun ehtiyojlarini o'zi qamdaydi chunki oilning ehtiyojlarini tal qilish erning yolg'iz majburiyatidir agar eri ayolning va bolalarining ehtiyojlarini qoida yo'sin bo'yicha qamdab bera olmagan bo'lsa bu vaqtda ayolni sirtda o'ziga munosib sharaflik ishda ishlashdan to'siyolmaydi ming 1243 yuz savol ba'zi ayollar tirnoqlarini bo'yab oladi bu bo'yoq ularning taorat ilish va g'usl qilishga to'sqin bo'lamdi javob tirnoqlardagi bo'yoqlar taorat va g'uslaga albatta to'sqin bo'ladi Çünkü taharet ve g'usulda suni yuyilgan a'zolarning hammasi o'tkazish shartdir. Halbuki tirnoqlarni bo'yib ayal taharet taharat ya ki yuysa, su onun tırnaqları ötmeydi. Şun ola taharet iliş ya ki g'usl kılıçtın burun tırnaqlardaki boyaqlarını tazlap tozalab olup andın taharet ilişi ya ki yuyinish gerek. 1244 sual. Tuğulmaqçı boğan balının kəmtik tuğulduğallıqı doktorla tərpidin bilinse onu çüşürü içki bolamdı? Cevap. Gerçi balının kemtik doğulduğallığı bayqalgan bolsumu, onu tushirivetish bir janğa jinoyat qilganlik bo'ladi. Оны худди бежирим туғылдыған балыны күтіп алғанда күтіп елеш, қалғынны Аллаға тапшырыш керек. 1245-ci sual. Әр аялла тұрмышты бәқтілік боламығалық, яки башқы сәвәплә білән ажырашқанда, әрнің аялғы бұрын бәген тойлықы, яки bir бір қысымын елвеліші, яки тәләп қылышы дұрыс мұ? Жауап. Әрнің аялға бәген нәрсілеріні елі yoki uni оны тәләп to'g'ri тоғыр әмәс. Чүнкі berilgan берілген uning оныңғы никахның bilan білән бәлгіленген әқтір. Ажырашқан uni оны евелеш, яки елішіні тәләп қылышқы болмайды. Бәген нәрсілеріні қайтырып берішке зорлап, ayolining xeytini bemay arqığı sürüş muhaddidin oshgan nomardlik va çüprəndilikdir. Ayollar ojiz va shafqatga ehtiyojli bir jins. Ularga shafqatlik va kən qorsaq buluş gerek. agar ayol o'z ixtiyori bilan hech bir zo'rliqsiz holda to'yliqdan yoki mahrimidan bir qism narsalarni qaytirib berishni xohlasa uni olsa bo'ladi axloqli kishilar uchun uni qabul qilishmi o'ng'ayga to'xtamaydi chunki payg'ambar alayhissalom birovga bergan narsasini qaytirib ilib ilishni tükürgen tükürükni qayta eğizga ağanğa oqşitib ayıplagan. 1246-cı sual. Ayal beşini yögeş niyetide chechinin ustiga yasimi chash kiyib olsa bu islomda buyurilgan islomiy qiyofatdagi ro'mol qatoriga kiramdi javob ayollarning beshig'i chash kiyib olishi islomiy ro'mol qatoriga kirmaydi yahuda ayollari mushundoq qiladi yahuda ayollari shundoq qiladi chunki yahudlarning shariati uni joiz sanaydi ammo islom dini uningga yo'l qo'ymaydi agar uning ustiga islomiy qiyofatga ro'mol ortib beshini uning bilan yugisa shu vaqtdala u islomiy ro'mol hisoblanadi ammo beshi o'chqil turdigan islom shariatiga xiloflik qilgan bo'ladi vasiyat va uningga munosabatli masalalar ming ikki yuz qirq yettinchi savol vasiyat degan nima javob vasiyat birov igdorchilig'idagi narsalardan bir qismini o'zining vafotidan keyin tasarruf qilishga topshirishi deganlik bo'lib vasiyat o'lguchining mol dunyosidan qarzi bo'lsa to'lash yoki o'z talabiga asosan birovga bir narsa berish yoki umumiy foydali bo'lgan ishlarga sarf qilish qatorliq har xil shaklda bo'ladi inson hayot bo'lgan muddat ichida o'z igdorchiligidagi barliq narsalarni tasarruf qilish haqqiga ega bo'lib uning o'lishi bilan igdorchilik huquqi uzilgan va vasiyat qilgan narsalardan boshqa butun igdorchiligi varislarining qo'liga o'tgan bo'ladi ming ikki yuz qirq sakkizinchi savol vasiyat qachon o'rinlanadi javob vasiyat merosni taqsim qilishdan avval o'rinlanadi vasiyat qilg'uvchida bo'lishga tegishli shartlar 1249 savol vasiyat qilishning sharti nima javob vasiyat qilg'uvchining sharti tuandikicha birinchi vasiyat qilg'uvchining balog'at yoshiga yetgan biri bo'lishi ikkinchi vasiyat qilg'uvchining aql o'shi joyida bo'lishi uchinchi vasiyatni o'z ixtiyorligi bilan qilgan bo'lishi zo'rlangan bo'lmasligi to'rtinchi vasiyat qilmoqchi bo'lgan narsaning o'z ilkida bo'lishi boshqa birining haqqi yoki texi qo'lga yetmagan narsa bo'lmasligi. 5. Vasiyat qilmoqchi bo'lgan narsaning halol narsalardan bo'lishi, aroq, tamoka va har qanday bir harom narsa bo'lmasligi. 6. Vasiyatning varislarining manfaatiga ziyonliq bo'lmasligi. 1250-ci sual. Vasiyat qilishning hukmi nima? Javob. Vasiyat qilish ikki turlik bo'lib, biri farz, yani biri mustahabdir. 1251-ci sual. qaysi vaqtda vasiyat qilish farz bo'ladi? Javob: Ustida birovga o'tashga tegishli qarz yoki berilmagan zakot bo'lsa, bundaq kishining bu mavzuda vasiyat qilishi va vasiyatni hujjat qilib yozdirib qoldirishi farzdir. Chunki bunda qilmaganda haq-huquqlar joyiga tegmagan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qandoqli bir musulmonning vasiyat qilgan bir ishi bo'lib, vasiyat hujjatini topolmaganlikdan bir kechadan ortiq vaqt o'tkazishi joiz emas. deb ko'rsatgan. imom buxoriy va Muslim rivoyat. 1252-ci sual: Qaysi vaqtda vasiyat qilish mustahab, savobli bo'ladi? Javob: Ustida qarz yoki berilmagan zakot bo'lmagan kishining mol dunyosidan bir qismini xolisona yaxshi ishlarga sarf qilish yoki mirosxo'rlarning sirtidagi ma'lum shaxslarga berish uchun vasiyat qilishi mustahabdir. Ammo varislarga ziyo yetkazish tariqasida vasiyat qilish haromdir. 1253 savol: Vasiyatni kimlarga qilishga bo'lmaydi? Javob: Birovning o'z varislaridan birasiga yoki bir qanchasiga o'zi o'lgandan keyin tegishli merosdan tashqari ortiq bir narsa berilishni vasiyat qilish to'g'ri emas. Bundaq vasiyat yurgizilmaydi. Agar boshqa varislar bu vasiyatni yurgizishga rozi bo'lsa, bu vaqtda u mazkur varislarning hadiyasi yoki yordami sifatida amalga oshadi. Vasiyat qilishning savobi va foydasi 1254 savol vasiyat qilishning qandoq savobi bor? Javob. Vasiyat qilish payg'ambar alayhissalom odat qilgan yaxshi amallardan biri bo'lib, mukofoti qiyomat kuni beriladigan, savobi o'lgandan keyinmi davom qilib turadigan, kishini Allohga yaqinlashtiradigan fazilatli ishdir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda odam o'lgandan keyin uning butun amali uzilib, фақат 3 ishning savobi bilan davom qiladi. Ular sadiqa jariya, davom qilib turadigan yaxshi иш, faydalıq ilm haqida duo qilib turadigan yaxshi farzand deb ko'rsatgan. Muslim rivoyat. Ya'ni odam o'lishdan burun yuqorqi 3 ishni yoki bulardan birasini qilgan bo'lsa, uning savobi u kishi o'lgandan keyinmi uningga yetib turadi. Ya'ni bir hadisda kimki vasiyatlarini qilgan holda o'ladi ekan, u sunnat yo'lida, taqvolikda yoki gunohlari mag'firat qilingan holda o'lgan bo'ladi deb kelgan. Ibn Majar rivoyat. Мың 255 суал. Васият қылышның қандақ пайдасы ба? Жауап. Васиятның көплеген пайдалары ба. Оланың бәзісі 1. Бірінші. Әқ оқуқланы зая бұлыштың қоғдаш. Чүнки васият қылған адам үстіде башқалаға берішкі тегішлік, яки уладың елішкі тегішлік әқләні, яки өзді қойылған аманат болса, яки берілмеген закат болса, орындашқы тегішлік мәнуі мәнпәтлә болса, оланы баян қылған болады. Bunun bilan haq huquqlar o'z joylariga yetgan bo'ladi. Ikkinchi, masjid bino qilish yoki doktorxona selish va yoki yo'l yasash, quduq qo'lab qo'yish yoki maktab madrasa etishga o'xshagan yaxshi ishlarni o'zining vafotidan keyin qilishni vasiyat qilib ketgan odam to qiyomatgacha bu yaxshi ish uchun savobidan bahramon bo'lib turadi. Umum xalq bu yaxshi ishlarning foydasini ko'rdi. 3. Kambag'allarning, yetim yesirlarning va boshqa ehtiyoj egalarining hojatlarini qomdashni vasiyat qilib ketgan odam ularni darddan chiqargan, oxiratda savobini ko'rgan bo'ladi. Yuqorqiga o'xshash ishlarning hayotidan keyin o'rindilishini vasiyat qilgan odam bu vasiyat uchun ko'p savob qozonadi. Allohning rahmatiga muyassar va kishilarning yaxshi duolariga sazovar bo'ladi. 4. qilinib kelayotgan xayri saxovat yoki qandoqli bir yaxshi ishni varislarning o'zining vafotidan keyinmi davom qildirishni vasiyat qilib ketgan odam bu vasiyatining savobini oxiratda cho'qim ko'rdi bu dunyodami uning yaxshi nomi yodilinib turdi meros va uning munosabatlik masalalar ming ikki yuz ellik oltinchi savol tariki degan nima javob Biroq o'lgandan keyin uning варисларга qoldirib ketgan mol-dunyo ва boshqa har qanday narsasi meros yoki tarika deb ataladi. Tarikaga munosabatli haq-huquqlar. 1257-savol. Tarikaga munosabatli haq-huquqlar qaysilar? Javob. Tarikaga munosabatli haq-huquqlar tuvandikilar bo'lib, buni tartib bo'yicha ijro qilinadi. 1. Meyitni qoida yo'sin bo'yicha yuyib tarash kepallash va dabna qilishga qadar bo'lgan butun chiqimlar uchun meyitning tarikisidan isrof yoki kam qilmasdan qoida bo'yicha ishlatiladi ikkinchi meyitning ustida qarzi bo'lsa uni egasiga qaytarib berish orqali ado qilinadi uchinchi meyitning vasiyatlarini ijro qilish meyitdan meros ilishga haqli bo'lgan varislarga merosning sirtida pul mol berishga vasiyat qilishi to'g'ri emas shundoq vasiyat qilingan taqdirdami bu vasiyat yurgizilmaydi Ama мейт özünün варыслардан bulmağın birge pul milidan berishni vasiyat qığan bo'lsa u meyitning tarakkisining uchdan biridan ortiq bo'lmaslik sharti bilan ijro qilinadi meros qoldirg'uvchi odamning vasiyati vorislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak sura nisa o'n ikkinchi oyat to'rtinchi qolgan tarika vorislar o'tirisida shariat ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilinadi qur'oni karim yuqoridagi tartibga işaret qilib mındaq degen. meros taqsimoti meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ilib beriladi sura nisa 12 oyat meros elishning sabablari 1258 savol meros elishning sabablari qaysilar javob ikki sabab bilan kishilar bir biridan meros ola oladi ularning biri nasab yana biri nikohdir 1259 savol nasab sababi bilan meros oladiganlar kimlar javob Nasab sababi bilan meros oladiganlar meyitning balalari, navrlari, bir tuqqanlari, bir tuqqanlarining balalari, ota-onasi, bovu momilari, dodi taraf tog'ilari va ularning balalari qatorliq yaqin tuqqanlardir. 1260-savol. Nikoh sababi bilan meros oladiganlar kimlar? Javob: Nikah sababi bilan meros oladiganlar er xotinlar bo'lib, birov bir ayolga nikohlanib texi, ular bir yostiqqa bosh qo'ymasdan ularning eri o'lib ketgan bo'lsa-mu, hayot qolgani o'lgan jo'risidan meros oladi. Meros elishdan ma'ni qilinadiganlar. 1261-savol. Meros elishdan ma'ni qilinadiganlar kimlar? Javob. Meros elishdan ma'ni qilinadiganlar ikki xil kishi bo'lib, ular munolar. birinchi meros qoldirg'uvchini o'ltirgan qotil ya'ni birov ota onasidan birasini yoki shuningga o'xshash merosga ega bo'la oladigan kishilardan birasini tuqqani yoki jo'risini qasddan o'ltirgan bo'lsa dün meros ololmaydi payg'ambar aleyhisselam bu vaqtda qotil o'zi o'ltirgan kishisining merosidan hech narsa ololmaydi deb ko'rsatgan ibn abdul bir rivoyati ikkinchi meyit bilan varisining bir dinda bo'lmasligi ya'ni meros için meyit musulmon meros og'uvchi musulmon emas yoki meros qoldirg'uvchi musulmon emas meros og'uvchi musulmon bo'lsa bu ikkisi bir biridan meros ololmaydi payg'ambar alayhissalom bir hadisda kofirlar musulmondan musulmonlar kofirdan meros ololmaydi deb ko'rsatgan buxoriy va muslim rivoyat musulmonlikdan yenib murtad bo'lib ketgan kishimi bu hukmning ichiga kiradi meros elishning shartlari 1262 savol Miras elishning shartlari qaysilar? Javob. Miras elishning shartlari ikki bo'lib, ular tuvandikicha. 1. Miras qoldiruvchining amaliyotda o'lgan yoki o'lmaganligiga hukm qilingan bo'lishi, masalan, izderaksiz yo'qolib ketgan odamga o'ldi deb rasmiy mahkamadan hukm chiqarilganiga o'xshash. Chunki tirik odamning merosi taqsim qilinmaydi. 2. Meros qoldiruvchi o'lgan vaqtda varisining hayot bo'lishi. Chunki meros qoldirg'uvchidan burun o'lib ketgan kishi uning merosini alamaydı. Masalan, Bırak otasidan burun o'lib ketgan bo'lsa, o'lib ketgan bu kishining farzandlarining bovisining tarakisidan mirası merosi de meros ololmaganiga o'xshash. Ammo bularning nevri süpüte bilan meros ilişi boshqa masala. Qur'on Karimdagi meros oyatlari. 1263 sual. Qur'on Karimdagi meros oyatlari qaysilar? Javob Meros masalasi insonlar оны talishib bir-birini o'ltirish darajasiga yetadigan pul mol masalasi va haq-huquq masalasi bo'lganligi uchun meros taqsimotini Alloh taolo bevosita o'zi belgilab bergan. Meros oyatlari monolar. Birinchi Allah balalarinlarga tegadigan meros haqida tavsiya qiladiki, bir erga ikki ayolning hissi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki uningdan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga merosning 3 dan 2 hissi tegadi. agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa uningga merosning yerimi tegidi agar meyitning bolalari bo'lsa bu chog'da uning ota onasining har biriga merosning oltidan biri tegidi agar uning bolalari bo'lmay merosga faqat uning ota onasi varislik qiladigan bo'lsa bu chog'da uning onasiga merosning uchdan biri tegidi qolgani otasiga tegidi agar meyitning ota onasidan boshqa yana bir tuqqanlari bo'lsa onasiga merosning oltidan biri tegidi qolgani otasiga tegidi Bu taqsimat meyitning vasiyati o'rlangan va qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Ota-onalar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysining manfaat jihatini o'zingizlarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tomonidan bekitilgan belgilamadir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Nisa 11-oyat. 2. Agar аялларыңларның баллары bo'lmasa, бұл жағда олар қалдырған мерасынан ерімі, «Ей әрлі, сіләге тегеді». Әгер оланың балалары болса, олар қалдырған мирасның төттен бірі сіләге тегеді. Бұл тәқсимат мейітнің вәсиеті орыланған, яки қарзы төлініп болғандан кейін еліп беріледі. Әгер сіләнің балаларыңлар болмаса, бұл чағда аялларыңларға сілә қалдырған мирасның төттен бірі тегеді. Әгер сіләнің балаларыңлар болса, бұл чағда аялларыңларға сілә қалдырған мирастың 8-ден бірі тегеді. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar meros qoldirguvchi ota-onasiz, bolasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir tuqqini va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga merosning 6 dan 1 tegadi. Әгәр мерас қалдырғычының, яғни мерас қалдырғычы мейітнің аны бір, аты башқа бір тұққалыры вә әмшерлері бұныңдың, яғни бірдің көп болса, о чағда мерасның үштен бірі ұланың арысыда ортақ тақсым қылыныды. Бұл тақсымат мейітнің вәсиеті орыланған, яки қарзы төлініп болғандың кейін еліп берілді. Мерас қалдырғычы адамның вәсиеті варыслағы зиян еткізмейдіған болыш керек. О, Алла тәрпідін қылынған вәсиеттір. Алла әмміні білгічідір, Həlimdir. Yəni əmrə xilaflıq qovğucularını cəzalaşqa alırıb getməyid. Sürə Nisa 12-ci 3. 3. Ey Muhammed, səndən ata-anası, balası yox meyitinin miras doğruluq fətva soruşud. Etkinki Allah Taala ata-anası, balası yox kişi qaldırğan miras doğrusunda fətva berib. Əgər bir kişi vafat bolsa, balası bolmasa, faqat bir həmşirisi bolsa, o mirasının yerimini alıdı. Agar u ayolining bolasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi, ya'ni merosning hammasini oladi. Agar ikki hamshirsi bo'lsa, ular merosning 3 dan 2 hissini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga ikki ayolning hissasi beriladi. Adashmasliginglar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah her nersini bilgücüdür. Sürü Nisa 176. ayet. Bir erge işki ayalının hassisini berişinin hükümü. 1264. sual. Nima uchun bir erge ikki ayalının hassisi berilidu? Javob. Bəzilə nima uchun ayalığı ərinin hassisining yerimi berilidu? Bu adolatsizlik emasmi deb so'rashi mümkün. Bu adolatsizlik emas. Balki bu həmini toluq biladigan, hikmat kam to'g'ri ish qiladigan yegona yaratquchining belgilamasidir. Buning qisqacha bayoni mundaq. İslamdaki miras meselesi aile mezoniga bog'liq bir masala. bu ikkisini bir biridan ayırıp tushunishga bo'lmaydi bir oiladagi ayol mono besh xil ayolning biri bo'ladi yoki shu oiladagi ya ayoli bo'ladi yoki uning qizi bo'ladi yoki uning onasi bo'ladi yoki uning kelini yoki uning hamshirasi bo'ladi Agar bu ayol shu ayolning qizi bo'lsa, uni yemak, shimak, kiyim-kechak va mı butun chiqimlari otasining ustiga yuklanadi. Agar bu ayol shu oiladagi aile başlığının ayoli bo'lsa, uning chiqimlari nefek deb atilib, oila boshlig'i bo'lgan erning ustiga yuklanadi agar bu ayol shu oilaning kelini bo'lsa uning barliq chiqimlari uning eriga yuklanadi agar bu ayol shu oila ichida ona bo'lib ya'ni shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning onasi bo'lib yashagan bo'lsa uning butun chiqimlari o'g'ilning ustiga yuklanadi agar bu ayol shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning hamshirisi bo'lib uning ota onasi yoki jo'risi yoki bolasi bo'lmaganlikdan shu kishining rioyati ostida turgan bo'lsa Onun barlıq çıqımları şu oğlu qerindişinin üstüge yüklünüdü. Eri yo'q, o'g'limi yo'q, otisimi yo'q, qerindishi ham yo'q ayolning chiqimlari uning tog'i akalarining ustiga yuklanadi. Agar uning tog'i akalarimi bo'lmasa, bu ayolning turmush xarajati musulmonlar ommasi tarafidan kapolatga elanadi. Bu yerdan ma'lum bo'ldiki, ayollarning turmushdagi butun chiqimlari erlar tarafidan ta'min etiladi. ayollarning boshqalarga chiqim qilishi u yoqda tursin o'zlarining ehtiyojlari uchunmi chiqim qilishlari lozim ketmaydi balki hammani arlar qomdaydi hatto ayol topgan pulini ota onasi yoki tuqqanlardan meros olgan mol dunyosini oilasiga xarajat qilmay besib yozsimi uni hech kim xarajat qilishga zo'rlamaydi agar ayol o'z ixtiyorligi bilan chiqim qilaman desa bu o'zini ishi hamda arlarga kelsak Oğul bala qolu işqi tekkenden başlap, öyünün ehtiyaclarını qamdaşda atısıgı yardamlaşıdı. Eğir işla onun beşiği çüşüdü. O öyünüp bir ayılının beşi boğandan keyin, onun üstüge ayalı ve balılarının çıkımları yüklenedi. Әгер оның атысы болмаса, анысыны, қиырындашларыны бекіші, ата-анысы болған тағдырдымы, олар яшынып қаған, кірімі жоқ яки аз болса, оланы яқшы бекіші, барлық ихтияжларыны қамдышы лазым келеді. Demak, oila hayotidagi barliq chiqim xarajatlar qandoqli sharoitda bo'lsin, faqatla erning ustiga yuklanadi. Shunga islom dinining meros qonuni bir erga ikki ayolning hessisini belgilagan. Bu adolatli taqsimot emasmi? Qur'on Karimda meros elish belgilanganlar. 1265 savol. Yuqorqi meros oyatlarida meros elishi bekitilgan shaxslar kimlar? Javob. Qur'on Karimning oyatlari orqali meros ilishi bekitilgan shaxslar tuvandiki 6 xil. Birinchi merosning yarmini oladiganlar, ikkinchi merosning 4 dan birini oladiganlar, uchinchi merosning 8 dan birini oladiganlar, to'rtinchi merosning 3 dan 2 sini oladiganlar, beshinchi merosning 3 dan birini oladiganlar, oltinchi merosning 6 dan birini oladiganlar. Merosning yarmini oladiganlar. 1266-savol. Merosning yarmini oladiganlar kimlar? Javob: Merosning yerimini oladiganlar biri er, to'rti ayol bo'lib, tövəndəki 5 xil shaxsdir. Birinchi farzand yo'q o'lguchining eri, ya'ni o'lguchi ayolning balisi yoki nevarasi bo'lmasa, uning merosining tang yerimini uning eri oladi. Ikkinchi Ölgüçünün kızı, yani ölgüçünün bir kızından başka oğul ya ki kız yaşkandak perzenti bulmasa, mirasından tan yerimini şu kız aladı. Üçüncü, Ölgüçünün oğlanın kızı, yani ölgüçünün şu birlik kızı nevrisinden başka perzenti ya ki nevrisi bulmasa, mirasının tan yerimini şu kız nevr alıdı. 4. Ölgüçünün hemşirisi, yani ölgüçünün birli ayal bir tuqqınıdan başka, atanısı ya ki er bir tuqqını, ya ki perzenti ve ya ki nevrisi bulmasa, onun mirasının tan yerimini bu hemşirisi alıdı. 5. Ölgüçünün dadı tarafından boğan hemşirisi, ya'ni o'lguchining bu birli hamshirsidan boshqa ota onasi yoki birli oti bilan bir onadan bo'lgan bir tuqqanlari yoki farzandlari yoki navralar bo'lmasa o'lguchining shu hamshirsi merosning tang yarmini oladi merosning to'rtdan birini oladiganlar ming ikki yuz oltmish yettinchi savol merosning to'rtdan birini oladiganlar kimlar javob merosning to'rtdan birini oladiganlar faqat ikki xil kishi bo'lib ular tuvandikilar birinchi Farzandi bor o'lguchining eri, ya'ni o'lguchining ayolining o'g'li yoki qizi yoki mayli qiz mayli o'g'il bir navrisi bor bo'lgan sharoitda u ayolning eri uning merosining to'rtdan birini oladi. Ikkinchi Farzandi yo'q o'lguchining ayoli, ya'ni o'lguchi erning o'g'li yoki qizi yoki mayli qiz mayli o'g'il bir navrisi yo'q bo'lgan sharoitda u erning ayoli uning merosining to'rtdan birini oladi. Merosning 8dan birini oladigan kishi 1268 savol. Merosning 8 dan birini oladigan kim? Javob. Merosning 8 dan birini oladigan faqat bir shaxs bo'lib, u o'lguchidan bola yoki mayli o'g'il, mayli qiz, biron navri bilan qolgan ayoldir. O'lguchining birdan ko'p ayoli bo'lsa, mazkur 8 dan birini uning ayollari o'z orasida tangdan o'lishidi. Merosning 3 dan 2sini oladiganlar. 1269 savol. Merosning 3 dan 2sini oladiganlar kimlar? Merosning 3 dan 2sini oladiganlar tuvandagi 4 xil shaxslar. birinchi O'lguchining qizlari, ya'ni o'lguchining 2 yoki undan ko'p qizi bo'lib, o'g'li bo'lmasa, bu qizlar hamma birlikda merosning 3 dan 2sini oladi. Ondan uni ular o'z orasida tangdan bo'lishadi. ikkinchi Ölgüçünün o'g'lining qizlari yani ölgüçünün o'g'lidan bo'lgan iki yoki undan ko'p qiz nəvrlər bo'lib o'g'li yoki boshqa bolalari yoki o'g'il nəvrlər bolmasa, Bu qiz navrlar hamma birlikda merosning 3 dan 2sini oladi. Ondan uni ular orasida tangdan bo'lishadi. 3. O'lguchining hamshirlari, ya'ni o'lguchining oti bir va ona bir ikki yoki undan ko'p hamshirlari bo'lib, qiz yoki o'g'il bir farzandi yoki navrisi yoki ota-onasi bo'lmasa, yoki oti bir ona bir o'g'il bir tuqqunimi bo'lmasa, bu hamshirlar hamma birlikda merosning 3 dan 2sini oladi. Ondan uni ular o'z orasida tangdan bo'lishadi. to'rtinchi o'lguvchining oti bir hamshirlari ya'ni o'lguvchining ikki yoki uningdan ko'p oti bir hamshirlar bo'lib qiz yoki o'g'il biri farzandi yoki navarsi yoki ota onasi bo'lmasa oti bir o'g'il bir tuqini yoki ota va ona bir hamshirlarmi bo'lmasa bu oti bir hamshirlar hamma birlikda merosning uchdan ikkisini oladi Ondan uni ular o'zi orasida tangdan bo'lishadi Mirasning 3 dan 1 ni oladiganlar. 1270-savol. Mirasning 3 dan 1 ni oladiganlar kimlar? Javob. Mirasning 3 dan 1 ni oladiganlar tuandagi ikki xil. Birinchi, ya'ni o'lguvchining bolasi yoki o'g'lidan bo'lgan biri navrisi yoki birdan ortiq qarindoshi bo'lmasa, uning onasi merosning 3 dan 1 ni oladi. o'lguchining ona taraf bir tuqqanlari ya'ni o'lguchining birdan ortiq ona taraf bir tuqqanlari bo'lib uning ota onasi yoki bolalari yoki bir ota bilan bir onadan bo'lgan bir tuqqanlari bo'lmasa o'lguchining bu ona taraf bir tuqqanlari merosning uchdan birini oladi ondan uni ular o'z orasida tangdan bo'lishadi ming ikki yuz yetmish birinchi savol ona qaysi holatda merosdan qolganning uchdan birini oladi javob Asli qoida bo'yicha o'lguchining onasi bilan dadisi ikkisila ba bo'lib, uning balisi yoki o'g'lidan qolgan bir navrisi yoki birdan ortiq qarindishi bo'lmasa, uning onasi merosning 3dan 1ini oladi. Buni oyat buni ifodalaydi. Agar uning bolalari bo'lmay, merosga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga merosning 3dan 1i tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Ammo bu mavzuda 2-xalifa Hazrat Umar bütün ölüma sahabilərinin birdək ittifakı boyunca bekitken iki məsələ bab olub, bunun da ölgüçünün anısı umumi mirasının üçdən birini əməz, bəlkə mirasının qalğanının üçdən birini alıdı. Bula tövəndikcə. Birinci, Ölgüçünün eri, dadısı ve anısından başka hiç nersi bulmasa, ölgüçünün eri mirasının tan yerimini, anıs kalan yeriminin üçten birini, dadısı bu ikisinden kalanını alıdı. İkinci, ölgüçünün ayalı, anısı ve dadısılı bulup, boshqa hech narsa bo'lmasa o'lguchining ayoli merosning tötten birini onasi tötten biridan qolganning üçten birini dadısı qolganning hammasini oladi merosning altıdan birini oladiganlar Allah. 1372 sual, mirasının altıdan savol merosning Allah birini oladiganlar kimlar javob birini oltidan birini oladiganlar o'lguchining dadisi, dadisining dadisi, onasi, onasining onasi, o'g'lining qizi, bir hamshirisi, Оны бір тұққыны қатарлық етті қыл кіші болып, ола төәндікілі. Бірінші, өлгөчінің дадысы. Яны өлгөчінің пәрзенті яке нәвірсі болса, оның адысы мирасының алтыдан бірін алады. Ikkinchi, o'lguvchining dadisining dadisi, ya'ni o'lguvchining dadisi bo'lmaslik sharti bilan cho'ng dadisi dadisining o'rnida turdi. Faqat tuandagi 3 masalada ahvol boshqacha bo'ladi. Birinchi, o'lguvchining bir oti bilan bir onadan yoki oti tarafdan yoki ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarning hech qaysisi dadisi bor bo'lgan holatda meros ololmaydi lekin cho'ng dadisi bor holatda ololaydi bu shafiy hanbali va maliki mazhablarining qarishi ammo hanafiy mazhabiga ko'ra mazkur bir tuqqanlar cho'ng dadisi bor holatda meros ololmaydi ikkinchi o'lguchining eri onisi va dadisili bo'lib boshqa varislar bo'lmasa onisi yuqorida bayon qilingandek eri yerimini ilib bo'lgan eri yerimini ilib bo'lgan merosdan qolganning uchdan birini oladi Agar dadisining o'rnida cho'ng dadisi bo'lsa, onasi butun tarakining 3 dan 1 ni oladi. 3. O'lguchining ayoli onasi va dadisi bo'lib, boshqa varisi bo'lmasa, onasi yuqorida bayon qilingandek, ayoli 4 dan 1 ni ilib bo'lgan merosdan qolganning 3 dan 1 ni oladi. Agar dadisining o'rnida cho'ng bo'lsa, onasi butun tarakining 3 dan 1 oladi. 3. Ölgüçünün anısı, yani ölgüçünün balısı, yaki oğlunun balısı, yaki birden köp qerindishi bolsa, meyli er bolsun, meyli ayal bolsun, meyli bir anıdın yaki bir dadıdın boğan bolsun, anısı altıdın birini alıdı. Dördüncü. Ölgüçünün çoğun anısı, yani ölgüçünün anısı bolmasa, onun çoğun anısı mirasının altıdın birini alıdı. Dərəcə cəhətdə oxşaş bolğan anısının anısı və dadısının dadısı oxşaş birdən köp çoğun anılar bolsa, bu cho'ng onalar merosning oltidan birini o'z orasida tangdin bo'lishidi beshinchi o'lguchining o'g'lining qizi ya'ni o'lguchining birli qizi bo'lib hayotda bo'lmagan bir o'g'lining bir yoki birdan ko'p qizi bo'lsa o'lguchining o'z qizi merosning tang yermini o'g'lining qizi yoki qizlari merosning oltidan birini oladi oltinchi Ölgüçünün dadı bir hemşirisi, yani ölgüçünün dadı bir, anı bir hemşirisi bilen dadı taraftan boğan bir yaki birden köp hemşirleri bolsa, anı bir hemşirisi mirasının tan yerimini. Dadısı taraftanla boğan hemşirisi, yaki hemşirileri birlikte mirasının altıdan birini aladı. 7. o'lguvchining ona bir tuqqani ya'ni o'lguvchining dadisi yoki cho'ng dadisi bolasi yoki navrisi bo'lmasa uning birla ona bir tuqqani bo'lsa shu bir tuqqani merosning oltidan birini oladi